У небе адны нямецкія самалёты. Яны ляцяць захаду на ўсход, з поўначы на поўдзень, ляцяць звеннямі ў сінім безвоблачным блакіце і ў адзіночку, над дарогамі, шляхамі, над самым лесам. Аднекуль здалёку даносяцца частыя глухія раскаты, Немцы бомбяць пераправы на дняпрынь. Толькі аднойчы гулка пролескатаў фанерны паштовы самалёцік з зоркамі на крылах. Адчуваючы сваю бездапаможнасць, ён ціснуўся да зямлі, ляцеў гэта кніка, што відаць была галавалётчыка у чорным скураным шлеме. Але і фанерны самалёцік заўважылі. Зверху на яго накінуліся два вертлявыя нямецкія знішчальнікі дробна затрашчалі кулямётныя чэргі і самалёцік упаў на лес. Якое ж было здзіўленне ўсіх, хто назіраў за гэтай няроўнай баталіяй, калі хвілін праз дзесяць, дачакаўшыся, пакуль знішчальнікі знікнуць з гарызонта, фанерны самалёцік падняўся аднекуль з лазы і зноў гулка залапатаў маторам, ціснучыся як і раней да зямлі. Міця другі дзень на акопах. Акопы капаюць на схіле вялікага пясчанага ўзгорка, зарослага рэдкімі нізкімі сасонкамі, маладымі бярозкамі. Справа за ўзгоркам чыгунка. Пясчаны шлях, што праляглі амаль побач, злева смалісты сасновы борт. Унізе ў лагчыне вёска, якая называецца вербічым. Вёска не малая і невялікая хат са 100. Цяпер яна амаль бязлюдная. Сям там на прызбах сядзяць старыя дзяды і бабулі, астатнія жыхары, з каровамі, авечкамі, свіннямі, з небагатым сваім скарбам у лесе. Чырвонаармейцы загадалі жыхарам выбрацца. Вайсковых нямнога чалавек 10, усе за выключэннем лейтенанта, у зашмальцаваных з белымі ад солі плямамі гімнасцёрках, у разлезлых чаравіках растаптаных ботах. Чырвонаармейцы паводзяць сябе дзіўна. Амаль кожны двор мае агарод, ёсць сады, Усюды поўна гуркоў памідораў, яблыкаў, якія амаль даспелі, але яны ўсяго гэтага нібы не заўважаюць. Ядуць сухі шчарсцвелы хлеб з кансервамі, вараць у кацялках прасяную кашу. Затое местачкоўцы, <laughs> не сароміцца і рвуць яблыкі, выбіраюць на чужых градках гуркі <laughs> памідоры. Іх на акопах болей за сотню. Пважна маладых хлопцоў, дзяўчат, якія хадзілі ў школу, альбо дзе-небудзь працавалі. Ёсць і маладыя кабеты, мужы якіх недзе ў арміі, а дзяцей яшчэ няма тых, у каго на руках малыя дзеці на акопы не бралі. Тон задаюць гэтыя замужнія. Увесь узгорак бялее, сінее, чырванее, жаўцее ад хусцінак, завязаных пад самыя вочы, ад іх блузак кофтачак, сукенак. Хлопца ўдвая менш за дзяўчат, і апранутыны больш аднастайна ва ўсё шэрыя скупкі дзяўчат не працуе хоць адна замужняя даносятся задзірыстыя выгукі смех дзяўчаты капаюць на адной палавіне ўзгорка хлопцы на другой але маладыя кабеты не прапускаюць ніводнага выпадку каб як-небудзь не закрануць чырвонаармейцаў або хлопцу асабліва задзіраецца франя бейзік чарнявая шустрая з залатым пярэднім зубам. Франі можна даць э, ай, не больш як 20 гадоў, але ўсе ведаюць, што яна даўно замужам за мтэсаўскім механікам. Механіка мабілізавалі і франя адчувае сябе вольна. Мужчыны, давай перакур, крычыць яна, кінуўшы некалькі лапат жвіру. Днём эксплуатацыя жанчын не дазволена. Жанкі, пабраўшы руки ў бокі рагочуць, дзяўчаты чырванеюць, апускаючы вочы. Стомлена усміхаюцца чырвонаармейцы, з цікавасцю прыслухоўваюцца да выгукаў франні хлопцы. Толь лейтенант, прозвішча яго якубоўскім, стараецца захоўваць сур'ёзнасць на маладым прыгожым твары. Лейтенант нібы не чуе кепікаў франі, хоць адрасаваны яны ў першую чаргу яму. Ён ідзе ад акопа да акопа, правярае іх глыбіню, вышыню брустверраў, паказвае, як маскіраваць жоўтыя насыпы травой. Лейтенант, крычыць франя, ідзіце до нас мы сенам акопчык засцелем не вайна будзе маліна Якубоўскі хмурыцца але пільнае вока можа прыкмеціць што і ў яго ляку точка ў губ тоіцца усмешкам лейтенант стройны падабраны ён акуратна голіцца што раніцы прышывае пад каўнерык глянцуе да бляску залапленыя хромавыя боты для У поўдзень, калі пачынае прыпякаць сонца, Фране скідае з сябе белую крапінку кофтачку, спадніцу, скідае ўсё споднее і застаецца ў адных трусах і бюдгальтары. Босая ідзе купацца ў сажалку за гароды. Ісці можна на цянькі. Лена наўмысна дае круг, каб прадэфіліраваць перад чырвонаармейцамі і хлопцамі. Яна прыгожая франя і сама гэта ведае. Міця распора сазіраецца, там у купцы дзяўчат Сюзана. Яна, як і ўсе, павязвае на самыя вочы хусцінку, выкідае рыдлёўкай жоўты пясок, слухае бессаромныя выгукі франі здалёк у гурце дзяўчат ён яе не пазнаеш але міцю здаецца што ён яе бачыць і ва ўсім што ён робіць думае прысутнічае сюзанам цяпер ён хацеў бы сустрэцца з ёю адзін на адзін Ён не ведае, што скажа дзяўчыню пры гэтай сустрэчы, якія знайдзе словы, спатканне на адзіноце в сасновым бары або на беразе зарослай хмызняком сажалкі уяўляецца тым зваблівым доўгачаканым момантам які развяжа все супярэчнасці бываюць гадзіны цалкам запоўненыя думкамі аб сюзане калі здаецца што апрача яе нічога другога на свеце няма міце у не выбачыць, як спаткаўшыся з сюзанай, яны вяруцца за руки. Зялёнай лясной прасека ідуць усё далей і далей у глыб лесу. Сюзана ні аб чым не пытае, разумеючы ўсё без слоў. Куды яны ідуць? Пра гэта міця не думае это не мае значэнне іх на свеце толькі двое і ім няма ніякай справы да таго што дзеецца вакол дзіўныя фантастычныя відовішчы нараджаюцца знікаюць усплываюць зноў яны падобныя на лёгкія белыя хмаркі што нячутна плывуць па сінім жнівеньскім небе хваля на летуценнасці захліст твае хлопца усяго губляецца адчуванне рэальнасці часу. Такія хвіліны міця шчаслівы. Не існуе ні акопаў, ні вайныню ні немцаў, якія хутка прыйдуць. Ёсць толькі сюза на лес высокае неба. Яны сюзанай нібы першыя людзі. У іх няма ні гісторыі, ні будучыні і нічога ім не трэба. Потым міця вяртаецца да явы. Доўга вандраваць у выдуманым свеце нельга. Побач перамаўляюцца хлопцы, звініць наткнуўшыся на камень заступ, нясці нестерп на пячэ солнце, пачынаюць балець руки, плечы, Нея спіна на далонях пякуць мазалі, залівае вочы пот. В обеденны перапынак Меця хоча толькі аднаго есці. Зачарствелы кавалак хлеба за гурком, здаюцца незвычайна смачнымі. Перакусіўшы, Хлопец кладецца на спаленую сонцам сухую траву пад куст і як правальваецца ў прорву. Дзённы сон пакутлівы, ён як трызненне, пачварныя відовішчы змяняюцца адно другім. Міця бачыць то бамбёжку, то немцаў з рагатымі каскамі на галовах. Яны скачуць самалётаў проста ў акопы, потым раскладваюць вялізныя вогнішчы і гоняць местачкоўцаў на огонь, калі агню кружыць на паўголая франя, залівіста смяецца. Мітю прачынаецца, Ён ляжыць на самым санцапёку. Цень перамясціўся. Хлопцы спяць, крыўшы твары сарочкамі. Па сцежцы ідуць дзяўчаты, штосьці крычаць, размахваючы руками. І франя узяться за заступ пасля каротка пасля абедзенага сну цяжэй чым з раніцы паветра нібы расплавілася ад гарачыні цела разбітае зморанае можна як франню пайсці ў сажалку нырнуць зялёную пакрытую раскай ваду але абедзенны перапынак толькі на гадзіну а яна кончылася лейтенант хмурыцца на многія не выконваюць нормы. Вечарам, калі сонца хіліцца за лес, сілы вяртаюцца. Працаваць лёгка, прыемна. Міця як бы зусім не адчувае заступа. Знаёмая зведаная стыхія летуценнасці захоплівае яго зноў. Рэальнасць знікае, ён бачыць сябе ў розных незвычайных становішчах, мроится бомбежка. Самолеты с немецкими крыжами кидают на окопы бомбы. Усе разбягаются, ён Митя застаецца в акопе. Ён зусім не звяртае увагі на свісты выбухі бомб. Нарэшце адна падае ля самага бруствера. Мітю абдае гарачай выбуховай хвалей, засыпаю пяском, але ён не забіты ён толькі паранены збягаюцца чырвонаармейцы хлопцы дзяўчаты у іх вачах нямое здзіўленне ніхто раней не здагадваўся что міця такі смелы над ім схіляецца сюзана на яе твары роспач але ён не супакойвае ён трымаецца робіць выгляд што яму зусім не баліць Сюзана перабінтоўвае яму галаву, плячо, грудзі. Вечарам вёска поўніцца патаемнымі шорахамі і зыкамі. З лесу прыходзяць кабеты, напаўголасу размаўляючы, яны выбіраюць у градах гуркі, капаюць бульбу і ціха, як тені знікаюць. Вайна блізка выбухаў не чуваць. Але на захадзе распораз паласуюць неба кароткія блізкаўкі. Дзяўчаты нават франя ноччу не падаюць голасу. З надыходам цемененей яны адразу цішэюць. Міця начуе ў вялікім прасторным гумне на леташнім утоптанным сене разам з міколом цябутам, алексеем прымаком і сашам плоткінум. Міколу цябута в армію не ўзялі, хоць ён на год старэй за нупрэя гіля і Івана Лобіка. Прычына простая: Ён не скончыў дзегодкі. Мікола пацішэў, рагоча мала, зміцем гаворыць амаль толькі пра вайну. Прымак і плоткін, які ў школе трымаюцца разам, нават ежа ў іх агульная. У гумне іншы раз начуюць яшчэ двое базыль вілюга і шура гарнак. Вілюга вучыўся ў девятым, хадзіў да Івана лобіка, Так што міце яго добра ведае. Жыве ён на той, што і лобік вакзальнай вуліцы, стройны белабрысы базыль нейкі адметны, няўрымслівы Міця помніць такі выпадак. У той дзень, калі стала вядома, што чырвоная армія перайшла граніцу з Польшчай, пачаўшы вызваленне заходніх беларусаў і украінцаў, ён яшчэ да заняткаў прыбег у школу. На ганку сядзеў базыль і яшчэ некалькі хлопцаў. Усе былі узбуджаны. Яны ўжо ведалі на віну. Вілюга нечакана для ўсіх заявіў: « Трэба і нашым палякам даць пакарку. По Яны все шпіёны, На чыгонку пазашываліся і сігналяць пілсуцкаму. На вакзальнай вуліцы жыло некалькі сем'яў палякаў чыгуначнікаў. Яны аселі ў мястэчку, прыехаўшы бежанцамі яшчэ ў імперыялістычную вайну. Супраць гэтых палякаў і накіраваў свой гнеў вілюга. Яго высмеялі, Базелі сам рагатаў над сваёй прапановай, але над вячоркам, калі вярталіся са школы, ён подбіраў зямлі каменне і шпурляў яго ў тэлеграфныя слупы. Вось вам, пане драгі мілоўскі, Вось табе кандуктар сташеўскі, будьзьце ласкавы, получыце ў зубы пан жвірбля прыгавароў базыль, называючы пасля кожнага ўзмаху рукі прозвішча мясцовага палякам. Хоць такім манерам адпомсціў ён чыгуначнікам з вакзальнай вуліцы. Шракатварага рухавага шуру гарнака міце ведае менш. Ён таксама з вакзальнай вуліцы працаваў на станцыйнай вадакатцы качагарам, Дзённую школу пакінуў даўно вучыцца ў вячэрняй, але да апошняга часу стаяў варатаром футбольнай каманды дзённай школы. У гумне вострыя змешаныя пахі лугавых траў. Каб было святлей, хлопцы дзвярэй не зачыняюць. Праз іх праём віднеецца край неба, густа засеяны зоркамі. Чырвонаармейцы спяць у палатках, гэта зусім блізка ад гумна. Ля палатак ходзіць вартавы з вінтоўкай. Але глухая трывога все адно не пакідае міцю. Неспакойныя хлопцы. Яны перашэптваюцца, варочаюцца, доўга не спяць, хлопцы з міцем трымаюцца па-сяброўску, але ў той жа час тоецца міця ведае прычыну. Яны збіраюцца адступаць з мястэчка, як толькі стане вядома, што яго зоймуць немцы і проста не хочуць яго крыўдзіць. Ноччу, думаючы, што міця спіць, яны абмяркоўваюць свой маршрут. Яны хочуць дайсці да Днепра, пераправіцца на другі бераг і па чыгунцы ехаць на растоўку. Ростов яны выбралі таму, што гэта хлебны край. Доўга там затрымліваецца яны, аднак не збіраюцца, попрацуюць, агледзяцца і калі удасся, паступяць у ваеннае вучылішча. Яно ў Ростове ёсць. Два гады назад туды паступіў адзін са школы. Міця не крыўдзецца на хлопцаў, Ён ім не спадарожнік і ў ваенное вучылішча яго не возьмуць. Яму толькі прыкра, што з ім гуляюць у хованкі, навошта? Ні ён ні яны не вінаваты, што ў яго пакалечана нага. Такі гу лёс. Вялікая вайна пройдзе міма яго. Ён не можа прыняць у ёй удзелу і нічога не можа змяніць. Нейкай стоянай у глыбіні часткай свядомасці міце пачынае разумець што ўсё ў жыцці складаней заблыта нечым аб гэтым вучылі ў школе пісалі ў газетах кнігах про вайну ўсё было ясна калі вораг нападзе яму дадуць знішчальны удар адпор два месяцы назад ніхто нават думкі не дапускаў у што немцы будуць таптаць нашу зямлю. За першы ж месяц вайны дойдуць да смаленска, захопяць десяткі другіх гарадоў. Чым вытлумачыць наше адступленне? Няўжо ў нас не стае сіл, каб спыніць немцаў, і на якім рубяжы іх нарэшце спыняць? Хлопцы перашэптваюцца, міце не спіць. На ўскрайку неба, які відаць праз шырокія дзверы гумна, яркія, нібы вымытыя ў расе зоркі. Калі на іх доўга глядзець, здаецца, што яны дрыжаць. З лагчыны, сажалкі, патыхае вільготнай прахалодай. Раз-пораз залівіста брэшуць сабакі, іх нехта трывожыць. Недзе побач у адрынах, хлява гумнах спяць дзяўчаты. Разам з імі сюзана. Пра што яна думае? Я глядзіць на ўсё, што адбываецца навокал. Сюзана далікатная, нібы белая кветка слабая бездапаможная на цэлы дзень нароўні з усімі кідае цяжкім заступам жвір. Яна сціплая, добрая сюзана. Меця ні разу не чуў, каб яна сказала якое-небудзь брыдкае слово, як гэтая франя. Думкі аб сюзане супакойваюць, непрыкметна падкрадваецца сон. Пра сон ужо міця чуе далёкія выбухі і зусім блізка частыя вінтовачныя стрэлы яму здаецца, што ўсё гэта ён сніці не хочу прачынацца, але стрэлы не сціхаюць, подхопліваюцца хлопцы яшчэ праз хвіліну ля сцяны чуваць таропкія крокі можна да вас чуецца несмелы дзявочы голос мы адны баімся кладзіцеся месца хопіць робленым бадзёрым тонам запрашае мікола хлопцы ляжаць не зварухнуцца дзяўчаты в обмацкам прабіраюцца да сцяны дзе накідана сена натыкаючыся на ногі хлопцу яны спалохала склікваюць нервова ўзбуджана перасмейваюцца меця чуе як побач з ім крануўшы яго плячом укладваецца дзяўчына. Плячо мяккае, гарачае. Яна лягла і нібы застыла. Дзяўчына цяжка перарывіста дыхае, яна нібы чакае, адно толькі імгненне аддзяляе міцю ад той прывабнай безразважлівасці. Калі забыўшы на ўсё, ён можа прыпасці да незнаёмкі, што гэтак даверлівал лягла з ім, плячо ў плячо. Але ў гэта імгненне ўспыхвае думка пра сюзану, дзе яна? Можа, тут побач з ім? Можа, гэта яна чакае ад яго таго, пра што ён сам неаднаразова думаў, чаго сам чакаў, баючыся і радуючыся невядомасці, за якой тоіцца нешта вялікае цудоўнае. А калі сюзана з другім, Меці адразу цверазее. Цяпер яму балюча крыўдна. Калі сюзане ўсё адно, ён ці хто-небудзь іншы, Тады ўсё тое, што ён звязваў з яе вобразам, Фальш, мана, Кутліва цягнуцца хвіліны, у гумне насцярожаная цішыня стрэлаў не чуваць, за кукарэккаў певень. Яму адказалі два ці тры аж на процілеглым канцы вёскі. Зоркі як бы пачынаюць бляднець, яны ледь-ледь мігцяць. Міця адчувае, што не засне, не спіць ніхто это ён таксама адчувае па тым прытоеным дыханні, якое выдае ўсіх, хто ляжыць на гэтым утаптаным леташнім сенем. Дзяўчаты прыбеглі спалохаўшыся стрэлаў. Яны баязлівыя, але ніколі не саромеюцца свайго страху. Яны могуць пішчаць, убачыўшы звычайнага пацука, а пасля нават хваліцца тым, што вельмі спалохаліся хлопцы сабе такога ніколі не дазволяць але чаму дзяўчаты маўчаць Чаму з таго часу як яны прыбеглі сюды ніводная не адзвалася хоць бы словом плывуць насцярожаныя хвіліны нехта насенне заварушыўся і адразу пачуўся прыглушаны дзявочы смяшок потым зноў цішыня Меця прыслухоўваецца, ловіць кожны шорах. З неба апісаўшы срабрыстую дугу упала зорка. Меця ведае, што гэта не зорка метэарыт. Ён не ўпава згарэў у верхніх слаях атмасферы. Але лічыць, што ўпала зорка, прыгажэй, Ну што такое прыгажосць, каханню. Чаму ён думае толькі пра сюзану, а не пра якую-небудзь іншую дзяўчыну? І ці ўсе так думаюць? Аддаўшыся развазе меце не заўважыў, як у праёме дзвярэй паўстала шэрая постаць, паднялася нейкая з дзяўчат. Пайшлі, чуваць пакрыўджаны з ноткамі злосці голас, няхай спяць. Дзяўчаты ўстаюць і выходзяць. У дзвярах мільгаюць чатыры постаці. Міце ляжыць з адкрытымі вачамі, стараючыся зразумець, што адбылося. Думкі метусяцца, разбягаюцца, ён не знаўся яшчэ ні з адной з дзяўчат. Не сядзеў нават адзін на адзін на лавацы. Хлопцы хоць танцавалі на школьных вечарах, а потым прахаджваліся па вуліцы хлопцы маўчаць. Ніхто не хоча першым адзывацца. Давайте паспім, падае голас шура, хутка развіднее. Заўтра самі да іх сходзім. А ты ведаеш гэтую, пытаецца вілюга. Ведаю, як я завуць, заткніся, гаворыць шура. Пальцам табе паказаць, рыцар. Митя захліпаецца ад смеху. Шура ў адказ яму падабаецца. Ёсь нешта мужчынскае сталае ў яго словах. Заснуць не прыйшлося. На світанні ў гумно заскочыў лейтенант, яго твар быў устрывожаны па дамах. Коротко загадаў ён: « А яка копы спытаў велюга, і палавіны ж не выкапалі, не размаўляць. Хлопцы хутенька сабралі рэчы, чырвонаармейскіх палатак не было. Бязлюдны ўзгорак жаўцеў кучкамі жывіру, здалёк здавалася, што гэта кучкі наточаны кратамі. Сцежкай у кірунку да мястэчка ішлі дзяўчаты. Бывай! Першым даміце падышоў мікола цябу. Табе нельга з намі. Мы на шлях звернем. Можа, якая машына падвязе, тут мы аставацца не будзем, пойдзем. І Мікола паказаў на ўсход. Хлопцы па чарзе развітваюцца з мецем.